Evet fiil mudari merfu. Devam et Ömer. Şey yere okuyalım mı? Oku. Ve alamet raf'ihi ismin merfu'un شيء مضارع ما فيه فعل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة القرى القرى شنو قال لك القرى اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المقدرة مقصورة منع من ظهورها التعذر أبد. منع من ظهورها التعذر بيوس محمد التعذر الثقل واشتغال محل بحركة مناسبة تمام لا تفهم الموضوع Bu tekrarla Ömer'le hafta içi bir gün. Yolumuzu devam edelim. Bu konuları aldın mı? Böyle heder etme yani. Evet. Asabeni el الأذى في هذا Asabeni el-eza. Bana ne isabet etti? Acı. أزي- أزيد El-eza. İrab et ezayı. اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر Tamam. Evet. Mehmet sen örnek oku. تذهب ليلى إلى المدرسة Evet. Tezhebu Leyla. Leyla. Leyla'nın irabı ne? ليلى اسم مفرد مرفوع علامة رفعه الضمة الضمة مقدرة على على ألف مكسورة منع منع بالتعذر منع من ظهورها منع من ظهورها التعذر التعذر. Yani burada Leyla'nın üzerine son ha- harekesi ne olmaz? Damme olmaz, gözükmez. Leyla, Ahmedu bak burada gözüküyor ama Leyla'da göstermek istersen ne yapman lazım? Leyla U. Leyla U dersin veyahut da Leyla Yu dersin. İmkansız yani. Tamam mı? Leyla. Leylu dersin gece olur. Yani olmaz yani. Evet. Kasım sen ödev yaptın mı? Ben öyle şey yazmadım da. Yapmadım yani. Yapmadım yani. <laughs> Zaten onlara bir şeyimiz olsun. Evet. Evet evet. E durusu mu? Narma. Narma ne demekti hocam ya? Narma burada buldum kelime olarak da. Nereden aldın? Leyla ve Narma diyor ya. İsim nuru. O da isim. Onu bırak Narma'yı. Şey e, evet. Kalbi. Taazur. Sikalı, sikal için şey, ağır ağır harekenin zuhu, zahir olarak gözükmesini gözükmemesinin sebebi ağırlık, sikal. Ona örnek ver. Yakdi kadiyyun. Yakdi El-Kazi. El-Kazi. Evet, yakdi hüküm veriyor. El-Kazi hakim. Hakim ne yapıyor? Hüküm veriyor. Hüküm veriyor. El-Kazi burada normalde ne olması lazım? El-Kaziyu. Değil mi? Fail oldu. Fail oldu. Ama dammen olmuyor burada zahir. Olmuyor. Olamıyor. Niye zahir olamıyor? Çünkü imkansız mı yoksa mümkün ama ağır olduğu için mi? Mümkün ama ağır. Evet. O zaman ne diyoruz? El kazi irab etme Mehmet. El kazi merfuun alametu raf'ihi ya maksura. Evet. Ee, maksura oluyor mu hocam? Şey diyeceksin. Ya, ya maksura değil miydi hocam? Normal ya. Normal ya maksura değil. Ya. Alel ya diyeceksin. Damme. O alametu damme mukaddara. Zahir değil, mukadder. Evet. Mukaddara. Alel ya. Evet. Men'u min zuhuriha es-sikal. Es-sikal. Ağır olması onun ortaya çıkmasına, dammenin ortaya çıkmasına ne yapıyor? Sebep? Evet Ömer. Farral cani Farra kaçtı. El cani kim? Suçlu. Suçlu. El cani yu. Normalde el cani yu. Ama niye cani yu diyemiyoruz? Çünkü dile Ağır geliyor. O zaman ne yapıyoruz? Buradaki dammeye ne diyoruz? Damme zahir değil. Ne? Mukadder. Şey yani varlığını tahmin ediyoruz. O da var. Ortaya çıkmasında engel olan şey ne? İstikal. Ağır olması. Evet. Hada ahi. Hada ahi. Bu benim kardeşim. Ahi. Bunu nasıl irab edeceğiz Kasım? Bu da fiili muzari. Hangisi? <laughs> Akile muzarriyorum. İsmi <coughs> marfu. İsmi marfu. Tamam. Alameti refihi. Addamme. Addamme. Mukadder. Ala. Ala ya. Ala ma kable ya. Ala ma kableya. Mukadder de değil abi. Nasıl mukadder? Görecek ya? Mukadder ala ma kable ya. Mukadder ala ma kable Ya Ya mütekellime. Kable önce mi oluyor? Mana min zuhuriha. Evet. Onu hatırlıyor musunuz? Hareketül münasebe. İştigal mahal bir hareket münasibi. İştigal. Evet şu tahtayı seferim bu akşam. Nerede asın? Tamam. Evet. Selam. Selam. Kusura bakmayın biraz geç kaldık. İki arkadaş da cihaz. Evet dedi ki Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Geldim. Evet. Hala ahi. Arapça biliyor musunuz? Bu arkadaş Mısırlı. Mısri. Filistinli. Ahlan ve sahlan. Hayyakum Allah. Keyfe halakum? Hayır, keyfe halakum? Keyfe halakum? Arkadaşlar burada tanıştın inşallah. Rahim yani. Buradaki hala ahi. İrabe döner ahi. أخي اسم مرفوع طبعا. وعلامة رفعه ال- الضمة المقدرة Evet. على ما قبل ياء المتكلم Evet. منع من ظهورها اشتغال المحل Bir hareketin. بحركة مناسبة Maşallah. Sadakallah. Seyit. Sadakallah. Çok olmadı ama. Sadakallah. Evet. Muhammed anladın mı? Diyor ki burada konumuz neydi bizim? Konumuz İrab. mevadi' Damme. Mevadi' damme. Şimdi burada bu cümlenin aslı ne? Hâzâ ahun. Değil mi? Buradaki ahun merfu değil mi Muhammed? Evet. Merfu. Merfuluk alameti ne? Damme. Damme. Peki burada ahi. Buradaki damme nereye gitti? Kayboldu gitti. Niye? Çünkü burada dammeyi okuyamayız. Y var. Benim kardeşim. Buradaki Y'ye uygun hareke ne? Kesra. Kesra. Onun için biz buradaki dammayı nereye götürdük? Kaybettik, yok ettik. Ama aslında orada var. Peki niye ortaya çıkmıyor? Söyle. Mena min zuhuriha iştigalül mahal buranın buranın yani bu, burası hanın harekesi neyle meşgul oldu? Ya, ya ile. Ya'ya uygun hareke ne burada? Kesra. Kesra. Onun için kesra geldi ama Bu ya olmasaydı bu kesre gidecek. Yerine ne gelecek hemen? Damla. Damla gelecek. Hada ahun ya da hada ahi. Anladık mı arkadaşlar? كيف alakum. هكذا العجب يتعلمون اللغة العربية ده ما شاء الله أنت فلسطيني؟ صحيح ما شاء الله أنت مصري مصري من متى هنا في تركيا؟ صار لي ثلاث سنوات ونص ما شاء الله أصبحت نص تركي أنت يعني شوي <laughs> تعرف لغة تركية؟ شوي الحمد لله ماشي وأنت من كم سنة يا شيخ؟ سنتين ما شاء الله اسمكم الكريم؟ محمد أشرف محمد أشرف وأنتم؟ مدحت عطية مدحت أهلا وسهلا أنا أخوكم إلياس الله يحفظك أبو مريم الله متخرج من الجامعة الإسلامية المدينة النبوية ما شاء الله كمان ما شاء الله بنتكلم عربي أحسن حياك والله ما شاء الله بارك الله الله يحفظك كيف أموركم كيف والله بخير الحمد لله الله يحفظك مرحبا يتعرف عليكم اخونا سعدي من الناس المحترمه ربنا يحفظه حياكم الله اللي تعرف احنا حابين لنا فتره صح مش بندور على اي مجالس علم ولا اي حاجه الواحد لنا صراحه آه. شويه حياكم الله <laughs> الله يحفظك ويشفيك كيف اموركم طيبين؟ بنعم الله لك الحمد شكرا الحمد لله متى تعرفنا الاخ؟ سعدي احنا عندنا شركه شركه سياحه في التقسيم بتاعتي آه. فسعدي كان معانا في الشغل ما شاء الله اي شركه عندك ما شاء الله آه، شغل عندي شركة سياحة وشغل تجارة ايه ما شاء الله الله يبارك الله يحفظك وانت يا شيخ فلسطيني؟ معايا انا شريك انت تعرفت منها في تركيا؟ تعرفنا هنا في تركيا ما شاء الله جماعكم اسطنبول يعني جماعتنا اسطنبول حياك الله يحييك يا هذا اخوكم محمد من تركمانستان انسان محمد آه، يعمل هناك في لالي آه، ما شاء الله والاخ كذلك من تركمانستان اسمه نيدي ياسر عسكر عسكر عسكر عسكر هذا اخونا عمر اهلا وسهلا اخونا عمر آه، يعمل في مجال الانسجه ما شاء الله تبارك الله وهذا اخونا عرف نفسك محمد محمد كذلك آه، عنده محل يعني معمل ينتج الملابس ما شاء الله هذا اخونا لطيف عنده محل قطع غيار سكودا سيارات ما شاء الله هذا قاسم اخ محمد ما شاء الله اهلا وسهلا يوم الاحد من اربع سنوات خمس سنوات تقريبا يعني نجلس بعد الفجر بدايته من هذا إيه. يعني من بعد الفجر ما شاء الله من بعد الفجر جالسين ما شاء الله يحضر الاخوه يتع... منهم من يتعلم قراءه القران منهم من يتعلم ما شاء الله. اللغه العربيه ما شاء الله تبارك الله هكذا نستمر في طلب العلم ما شاء الله ربنا ينفعكم يا رب حفيظ ربنا ينفعكم يا رب ان شاء الله الله ينفعكم ان شاء الله اللهم ينفعكم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تيجي تنورونا كده مره كده ان شاء الله باذن الله نجتمع مع بعضينا كده باذن الله ان شاء الله الله يحفظك ويهديك حابين نتعرف عليكم النهارده كده ونحضر كده ناخد حسنات معاكم اهلا اهلا حياكم الله الله يحفظك يا رب هذه بشرى بشرى النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون بينهم كتاب الله الا عفتهم الملائكه ولا وذكر الله في من عنده اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم الآن نحن نعيش في جو رحمة ربنا في وقت يعني الناس منشغلين بهواهم بدنياهم بالضبط ونحن يعني لا شك أننا نشتغل بدنيا ولكن لا ننغمس لا ننغمس ربنا يعافينا نسأل الله العافية إيه. نسأل الله العافية إيه. نسأل الله العافية حياكم الله غير ساكنين أنا قاعد هنا في الفتح متجوز هنا وقاعد في الفتح ما شاء الله أنت زوجتك تركية؟ تركية ما شاء الله وأنت لسه ان شاء الله طيب آه. <laughs> نقول يا هادي انت تفكر انتظر شوي صبر شوف من كم سنه انت متزوج تركيا؟ انا صار لي كذا سنه و... وكم شهر شوف اخاك يعني اذا استمر خمس سنوات خلاص تزوجنا <laughs> ما يتعود طبعا تختلف <laughs> جرب الاول بيقرف فيا الله آه، يسهل حالك الله يحفظك الله يحفظك هات أيوة. يعني احنا هنستاذن احنا النهارده وان شاء الله انت يوم الاحد ان شاء الله لا احنا عندنا هنا يوم الاربعاء يوم الاحد والاربعاء يوم الاربعاء الساعه الثامنه والنصف مساء مساء آه. وكذلك يوم السبت الساعة الثامنة والنصف نقرأ رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله. إيه، إيه، يوم الأحد رياض الصالحين. يوم الجم يوم السبت. يوم السبت آه. والأربعاء مساء الساعة الثامنة والنصف. تمام. ويوم الأحد صباحا بعد الفجر. صباحا. يوم السبت والاربع رياض الصالحين وفقه وحاجات زي كده أيوة، يوم الاربعاء ندرس الكتب عقيده التوحيد ننتهي نبدا ننتهي ما شاء الله تبارك الله الله يحفظك ويجزيك الله يعزك ويبارك فيك تشرفنا بكم الله يعزك جزاكم خير الله كيف شكرا ونستفيد منكم ان شاء الله تاتون هنا ان شاء الله هيك باذن الله احنا نستنيكم أيوه. ولا لا نستنيكم استغفر الله لو نشوف بالعربي جزاك الله خير الله يحفظك أيوه. جزاك الله خير مع السلامه الله يجزاكم الله مع السلامه ربنا يحفظك فيك انا عندي محل هنا في فاتن تزورني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله الله يحفظك الله يحفظك السلام عليكم يسعدكم الله الله تقبل منكم ان شاء الله الله يحفظكم Mısırlı Türk'ü denebilmiş. Evet, anladık bu Anladın kadarıyla. Baş, A- ilmi olan saygısını görüyorsun değil mi? Adamlar yani e, işi gücü var. Taksim'de şirketleri var adamın Hangi gün biz de gelelim, istifade edelim, şey yapalım. Şok oldu zaten adam bu şeyi görünce. <laughs> Araplar bu konuları bilmez yani. yani bu konuları bilmez. Niye? Çünkü yani biz nasıl Türkçe gramerini bilmiyoruz, onlar da bilmiyoruz. Evet, Sa'di. Buyurun. Şimdi arkadaşlar o zaman orada <coughs> ne yapıyoruz? <coughs> Dedi ki biz <coughs> bizim konumuz ana konumuz ne arkadaşlar bizim ana konumuz? El merfu. Ana konumuz merfu. Ne işliyoruz? Damma işliyoruz. Damma işledik tamam mı? Damme. Damme'de ne diyoruz? damme ikiye ayrılır. Zahira Mukadder. ya da mukaddera. Zahir olursa ne demek zahir? A açık, açık ortada. Dammeyi görürsün. Mukadder da gizli. ya elifin üzerinedir. Ya, baba. ya yanın değil mi? Üzerinedir. Tabi bu elif vav olabilir. Ya da ne nedir? Kesin. İşte ya yani. Ya. Tabi ya ikiye ayrılır. Nisbe yası benim, ahi ya da fiilin aslından kadi. Tamam <coughs> Diyoruz ki mesela bakın buraya. Musa. Burada ne? Damme mukadder değil mi? Buradaki ortaya çıkması yani zuhur etmesi, zahir olmasına engel olan ne? Ya. İmkansız olması. Dile zor olmaz. İmkansız. Hı. İmkansız olmaz. Burada dile zor değil, imkansız. Burada ne? El-Kazi. Mümkün ama dile ağır. ağır. Burada ne? Ahi gibi. İştigal. Buradaki ahi. İştigalül mahal. Buradaki mahallin yerin. De, olay mahalli diyoruz değil mi? Mahallin. Buradaki yerin neyle meşgul olması? Yay. Uygun bir harekeyle. Çünkü yaya uygun olan ne burada? Kesir. Kesir. Burada diyoruz ki ifade ederken bu, bu şeyi öğrenin. Diyoruz ki mena'a min zuhuriha ya diyoruz ki şu olursa taazzur taazzur imkansız. Mazeret. Buradan gelmiş. Burada diyoruz ki estikal, sakil. Ne demek sakil? Ağır. Ağır. Burada diyoruz ki iştigal iştigal el mahal buradaki mahal meşgul olmuştur. Neyle? Bir hareketin münasibe. Anladık mı arkadaşlar? Ana konumuz bizim ne? Merfu. Tali konusu, konusu damme. Damme. Damme kaç ayrılıyordu? Zahir. Ve şey, gizli. Evet gelelim şimdi. İsmi müfret bir de şey vardı. Cemi teksir Onlar ha, kimler damme olur? O ayrı. Onu aldık. Şimdi gelelim. Niyabetul vav anit damme. Niyabetul vav anit damme. Şimdi konumuz bizim ne arkadaşlar? Damme. Konumuz Damme. Vav ne zaman dammeden dammenin yerine geçer? Şimdi öğreniriz. Hangi isimlerde damme kullanmıyoruz da vav, vav kullanıyoruz damme yerine? Evet okuyalım. Oku Muhammed. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضوعين Fi جمع ألف في جمع جمع مذكر السالم وباء في الأسماء الخمسة وهي أبوك Evet bir dakika. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar merfuluk dedi değil mi? Konumuz merfuluk. Dammayı bitirdik. Şimdi merfu diyoruz ki elvav. Bazı isimlerin merfu olmasını dammeden değil mesela Ahmedu Ahmedu neyden anlayabiliriz? Vav'dan. Ne gibi mesela? El-Muslimune El-Muslimune Buradaki isim merfu mudur Hanoğlu? Merfudur. Yani El-Müslimin olacak. Ya da El-Muslimune. El-Muslimune nedir Mehmet? El-Muslimune merfu. El-Muslimune merfu. Alamet rafihi? Vav. Vav. Vav. Vav. Vav. Vav, vav cüzmana. Tamam mı? Bu vav niyabeten an damme yani. Dammenin yerine geçmiş. Çünkü aslı ne bunun? El mus El muslimu. Tamam. İki tane isim var Arapçada. Bunlar neyle merfu? Vav. Vav ile merfu. Birisi ne? Cem'ul müzekker. Salim. Salim. Birisi de Esma'ul Hamse. Beş isim. Neydi o beş isim? Ehlu. Ahuke Ebuke Ebuke Hamuke Hamuke Ebuke Fuke Hamuke evet. Bezu male. Bezu. Fuke. Fuke ne demek fuke? Dudağın. Ağzın, dudağın. Fuke ağzın. Ve zumalin. Zu. Bakın ahuke, abuke, hamuke, merfuke ruman. Hepsi neyle merfu? Vav. Demek ki şimdi burayı siliyorum. Şöyle daha güzel bir cetvel yapalım. Dedik ki merfu damme. Damme ile merfu var. Hangi isimler damme ile merfu olur ihtiyar? Söyle. Müfret. Müfret isim el mufred. Mesela Ahmedu. Başka? iki Cemu teksir. Cemu muzari. Bir saniye. Cemu teksir. Ne gibi? El aklamu mesela. El aklamun. Kuralsız çoğul. Başka? Cemu muannes salim. Cem'u el muannes es salim. Ne gibi? el muslimatu. <coughs> Başka? Fi'l mudari ellezî lem yettesil bi ahisi şey'in. Fi'l el mudari lem bi ahiri şey. Sonuna hiçbir şey bitişmemiş. Ne gibi mesela? Yusafiru gibi. Sonunda yusafirun, yusafiranne. Bazı isimlerde de vardır ki neyle? El vav. Vav ile neydir? Dam merfudur. Ne dedik biz? Ebuke. Bir dedik cem'ul müzekker salim. Ne gibi? El muslimune. İkincisi ne? Esma'ul hamse. El esma el hamse. Ne gibi? Tamam. Okuyalım evet Muhammed oku. Muhammed. Şey için Ebu Kaku kalır mı? Yok ve akulu فأقول آه. تكون الواو علامة على رفع آه، رفع الكلمة في موضوعين في موضعين iki yerde واو ne yerine geçer damma yerine kullanılır evet الأول جمع مذكر السالم والموضوع الثاني موضع الثاني أسماء الخمسة evet devam edeyim devam et أما جمع مذكر السالم فهو اسم delle ala ekser min isneyn. Cem müzekker saliminin tarifi ne Latif Yaroğlu? İsmun delle işaret eder. Ala ekser min isneyn. İkiden ekser. İkiden fazla. fazla. Evet. Bi ziyadeti fi ahirihi. Peki bu isim Cem müzekker salim nasıl yapılır? Bir ziyade, ziy eklenerek. Fi ahirihi. İsmin sonuna bir şey ekliyorsun. Ne ekliyorsun? Vav wow. ekleyerek. Evet. Aa. Salihut tecridi Salihut tecridi min hadeki ziyadeti yani bu ziyadeden kurtulabilir. Bu ziyadeyi atmak mümkün. Değil mi? Ama el-akla el-aklamu atamazsın. Yani atamazsın. Kelimenin aslında var yani. Ama el-muslimune buradaki vav ve nun ne yapılabilir? Atılabilir. Atılabilir. Atılabilir. Müfrede düşürülürse. Evet. و- Ve atfi misli aleyhi. Ve atfi وعطف misli مثله عليه انه فرح المخلفون yani atfedebilir. Bunun üzerine atfediyorsun aynısını. Mesela ca'el muslimune vel mu'minune. Ne yaptın? Atfet. Tamam. Şimdi <clears throat> burada ayeti oku. Ferihal muhallefune. Feriha ne oldu? Rahatladı. Böbürlendi. Kibirlendi. El muhallefune kimler? Münafık. Geri kalanlar. Savaştan geri kalanlar. Geri kalanlar. Münafıklar yani. Evet. Ee, örnekler mi okuyayım? Şimdi örnekler kalsın. Biz, biz örnek verelim. Evet. Latif Yaranoğlu. El mühendis. Ca'e. Ca'e el mühendisu. Ne? Ca'e geldi el ne? Evet. Bunu irab et. Cae fiil muza fiil mazi e, ala fet feta el mühendisun is, el ismi el mühendisun fail merfu ve alamet rafihi el er, fail merfu ve alamet rafihi ve alamet Alamet rafihi. alamet Rafihi damme. Nerede damme? Yok. Mukadder. Hayır. Muhne açık. Mühendisune. Açık değil mi? Vav. Dam, ne? Vav. Su. Vav vav. Vav tamam. Anladın mı? Anlayarak şey yap. A açık değil mi? Yani, mukadder demiyoruz biz buna yani. Buna mukadder demiyoruz. Dambeyle bizim işimiz yok şu anda. Biz dam, konumuz dambe değil. Bizim konumuz, ana konumuz ne? Vav. Hayır. Merfu. Merfu. Merfu. Bazen bir ismin merfuluğunu nereden anlarız? Dammeden. Dammeden. Damme zahir de olur, mukadder de olur. bitti. Şimdi biz vavdayız. Vav <coughs> neyin alameti olur? Merfunun alameti. Merfun. Diyoruz ki mühendisune failun merfu'un ve alametu raf'ihi şey, El vav. El vav. Peki nun nasıl yapacağız nunu? Nun. Biz o konuya girmemiştik. Nun nedir arkadaşlar nun? Evadun işte. anit tenvin. Tenvin yerine geçiyor. Tenvin. Merhum ne olur? <laughs> Bunlar gösteririz yeni öyle. evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunu irab ederken El muslimuna dedi ki El muslimuna El muslimuna Bunun merfu olduğunu anlıyoruz. Bağırıyor ben merfuyum diye. Niye? Çünkü burada ne var? Var. Merfuluk alameti ne? Var. Var. Peki nun, nuna ne diyoruz? Evat. Ne demek evat? Yerine geç. Bedel. Neyin yerine geçmiş? Anit tenvin, tenvin. Hangi tenvin? Müslüman. Muslimun. Tekil, bu tekil olsaydı ne olacak? Müslüman oldu. Muslimun. Tamam. Buradaki tenvinin yerine, tenvinin yerine ne geçmiş? Nun gelmiş. Nun gelmiş. Tamam. Böyle irab ediyoruz. Beş tane örnek ediyorsunuz bununla alakalı. Yani cem müzekker salim. Cem müzekker es-salim. Cem müzekker salim düşünmek. Yani hem vav'u hem nonu da giremeyiz değil mi? Hı? Vav'u da nonu da. Yani cümleyi komple. Tabii. Evet. Ve emma'l esma'ul hamse فأما الأسماء الخمسة فهي هذه الألفاظ ألفاظ محصورة محصورة نذ الأسماء الخمسة نذ الأسماء الخمسة هذه الأسماء المحصورة نذ حصر سيله بيش تاني الأسماء الخمسة بيش تاني اسم أت التي عدها المؤلف مؤلف صيده بيش اسم أت وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال أت أبوك أنا ما قلت أبوك سينم بابا سينم بابا أبوك. Akuke senin kardeşin. Kardeşin. Hamuke Hamdi. Hamu hanımının akrabası yani kayınpeder. Senin kayınpeder. Kayınpederi. Fuke Uzak Ağzın. Işte. Senin ağzın. Zu malin. Zu organ mı? Ne? Ru sahip. Sahip. sahip. Mal sahibi. Malin, mal sahibi yani para sahibi yani zengin. Evet. Hocam bu vavle şey olan sadece bu beş kelime mi yoksa bu kalıptaki kelimeler mi? Bu beş kelime. Sadece bu beş kelime. Evet. Bu kalıpta başka kelime var mı? Oku Ben evet. de oradan sonra. Evet oku. وهي ترفع بالواو النيابة عن Ne hani الضمة damme. Asıl olan arkadaşlar bakın. Merfu dediğimiz zaman ilk akla gelen şey ne olacak? ضمة Damme. Dammenin yerine kullanılan neler var? Vav. Vav var. Gelecek birkaç konu sonra başka şeyler de var. Tamam. Evet. Oku. Tekulu hadara abuka. Evet. Hadara abuka. İrab et hadara abuke'yi latifiyen oldu. Hadara. Hadara. Fiil. Fiili. Mazi. Mebni. Mebni. Ala. Ala. Fetaha. Fetha. Fetha. Fetha. Ahuke. Ahuke. Fiil varsa nedir bu? E, şey. E, Müpteda. Yok. Faili mi? Fail. Fail. Evet. Merfu. Merfu. Ve alameti. Ve alameti Rafihi. raf'ihi dam Nerede damme? Yok. El. el mukadder. El. Ahuke. El Vav. vav. Ha. Sorumuz mu? Peki sonradan şunu diyecek miyiz El hocam? Niyabetu anid dammeti. Diyebilirsin, demeyebilirsin. Sorun değil. Niye buradaki vav? Çünkü diyorsun ki bu isim, Ahuke ismi لِأَنَّهُ مِنْ اَسْمَائِلْ Hamse. Hamse. Çünkü beş isimler olduğu için bu beş isim neyle ref oluyor. Vav ile ref Evet. Hadara ahuke ve ebuke ve ahuke ve hamuke ve fuke ve zumanin. Ve keda tekulu hada ebuke tekul ebuke raculun salihun ve kala Allahu Teala وأبونا شيخ كبير وأبو na Evet. K değişti. şey olmuyor. Ne, K Şimdi gelecek. İ'lem. İ'lem. Bir iki. İ'lem. اعلم أن هذه الأسماء نعم. الخمسة لا تغرب هذه الإعراب إلا بشروط Evet peki biz yani Latife Eroğlu bu beş isim ne zaman bu irapla yani vav ile irap olur? İlla bir şurut. Şu şartlarda. وهذه الشروط منها ما يشترط ما يشترط fi kulliha ve minha ma yeşteratu fi ba'diha. Evet. Yani biz şimdi Esmaül Hamse'nin Esmaül Hamse'nin vav ile merfu olmasını bazı şartlara bağlı olarak uyguluyoruz. Mesela burada ahun olsaydı ahun, ahun, ebun, hamun, femun olsaydı Neyle irab olmuş olacaktı bunlar Latifanoğlu? Muhafız. Buradaki Şeyde, ara, ne? Mer, şu, merful, merful, merful da alameti ne? Merfuluk alameti? Dam olur. Dam, damme. Zahiren. Demek ki ahuke olması lazım ki ya da ahuna yahut da ahuhu. Ne fark var arasında? Ahun ve ahuke. Birisi, biri aitlik. Bir, bir... Yani birisi tamlama. Tamlama. Birisi ne? Yalın, müfret. Anladık mı? Evet. Yani ebun dediğimiz zaman ebun. Ebun. Yalın. Yalın. Tamlama yok. İsim tamlaması olmadığı için ne oluyor? Damle, damle ile merfu oluyor. Damle Tamlama neye olmayacak? İyelik bana olmayacak. Mesela benim babam de e, Ebu, Ebi. Ebi. O zaman burada yine yok. Vav yok. Ama ya var. Ona geçiyoruz. Ya var burada. Tam. Ha, Demek tamam. ki tamlama ne olacak? Şey olacak. Muhat ee, muhatap olacak. Evet. Müfred olacak. Tekil olacak. Tekil olacak. Yani el-aba'u vel-ihvetu olmayacak. Bunlar bunun şeyleri. Ana konuları yani. Mukabbaraten ne oluyor hocam? Tas, ismi tasgir olmayacak yani. Uhay, Ubey, babacık. İsmi tasgir. Kalem, kuleym, kalemcik. Ne olacak? Mukabbar olacak yani. Uleyn. Normal kelimeler. Evet. Evet. Ya Uleyye. Uzu ise sahip manasında olacak ve zahir bir isme ne olacak? Ee, izafe olacak. Kademi. Vesile. Vesile. Evet, biz örneklere gelelim. Çok derin gitmek istemiyorum, kafanız karışacak diye. Evet, örneklerde diyor ki قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Temrin var ya temrin. Sayfa kaç? Sayfa 32. Allah Teala kad aflahal mu'minun. Hadi. Buluruz yani. 32'yi bulduk da yeri bulamıyoruz. Hadi ya sayfanın üstünde. Temrin yazıyor. Onun altında ayet var. Oo, hadi Kasım buldun mu? Tamam. Kale Allah Teala. Kad aflaha el mu'minun. İrab et orayı Muhammed. Kad aflaha el mu'minun. قد حرف تحقيق قد حرف تحقيق أصبح فعل ماض مبني على الفتحة المؤمنون طيب. فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة واو آه، واو آه، آه. نون نون نون söylemiştim neydi niyabeten veya da evadan evadan الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم لزكاة فاعلون ما قلنا لي خاشعون معرضون فاعلون حافظون قلنا نفس مرفوع مرفوع غلامة لي واو واو ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار مراعى في الماضي مبني على فتح المجرمون فاعل Atacağım. Ne diyor burada? Ya var Harf meksura. على فتح على فتحة مقدرة مقدرة منع من آه. ظهورها mazur olduğu için. التعذر. Evet. Fiil-i mazide de mi aynı söylüyorsunuz? Fiil-i Evet. El mücrimune failun merfun alamet raf'ihi vav. Evet. Ve nun e, e, e, Evet. Hani hani evet burada kalalım. Beş tane de Esma-ül Hamse'den örnek yazıp irab ediyorsunuz. Zaten 5 tane almışım. Sonra şey yazdı. Ağır olmaz mı? Aslında hafif de bize ağır. Saçmaz zaten evet. Çünkü tuşuna bastım. Evet anladın mı? Bunu kim atacak şimdi? Zor altı. Bunu kim atacak?